en plantigis predita osto. Israelae esploristoi en plantis al paciento ostantexajon, quiu estis predita en laboratorio, el proprae celoi de la corpo. Tiel fermigis inter spazio de quar centimetroi en la tibio. Lau esploristo el hospitalo en la nordo de Israelo, La paciento estas unu el entute tri homoi, ce ciui la procedo estis applicata, ciel parto de clinica studo, dum la pasinta iaro. La quartec quar iarulo suferis fracturon de la tibio ce bicicla accidento. Malgrau operatio, ce ciu estis enmetita nailo, la osto ne plu cun crescis. La osta texajo estis predita de firmao en la Israela marborda urbo Haifa. Tiu cele, oni desucis de la paciento grasan texajon. Tiam oni el prenis, el la grasa texajo, certa in praceloin, cae en metis ilin en nutran liquajon. Tiu liquajo metigis en bioreaktoron, quiu simulas la temperaturon cae la poho valoron en la homa corpo. La tiu procedo, la osta texajo tiel bredigias ene de du semaenoi. La texajo estas injektata tiam al la concerna loco de la corpo. La curacistoi metas la circauantain muscoloin circau la ostan texajon, por stabiligigin. Ene de du monatoi tiam disvolvigas la texajo al osto, cae cun ligigas cun la limantai osto pezoi. Post entute quar gis ses monatoi, la osto pezo havas ancao medolon, osto cerbon. La nova osto tiam contutas tute normale, ce iunuloi exemple gi cun crescas. Char ciu paciento ricevas oston, ciu estis creita el proprae celoi, tial ne estas crom efficoi, ne estas dangero pri imun resisto, clarigas la estro de la laboratorio en Haifa. La plei granda ostopezzo, ciu estis predita de las ciencistoi, mesuras dec centimetroin. Tiu pezzo tamen nur servas por esplorai celoi. Oni povas fermi inter spazoin de ostoi, tamen de nur maximume quin centimetroi, char la muscoloi cae nervoi ne permessas pli longan pezzon. La Israelai sciencistoi substrecas, che homoi, principe pro la maliunigia proceso, pro infectoi au tumoroi, perdas ostoin. Tiel per la procedo de bredado, exemple ancau ostoi, ciui pro osteoporoso farigis rompigemai, povas esti resolidigatai. La israelai esploristoi esperas, che post tri gis quar eblos presenti alla mercato tiun novan ostan producton. kai eble post dec quin jaroi, oni tiel povos enplanti coxain articoin, qui estos complete preditai en la laboratorio.